Філмарш насівся на каюра. Де ж ви були? Чи вам позакладало, що рація ожила? Рація ожила трохи-трохи, як це містер прибіг, кивнув каюр на булата. Усі похнюпилися і одійшли від нарт, плутаючись у безкінечній линві. Ви хоч напрямок успіли засікти? спитав марш у норвежця. Тур кивнув. Напрямок задовільний, містере Марш. Собаки не збилися. Каюр, який ображено стояв обіч, переможно засміявся. Гренландські собаки мудрий. Гренландські собаки виручають каюр. За всіма розрахунками до льодового бар'єра лишалося милі півтори чи дві. Термометр показував усього 15 градусів морозу, і, хоча східний вітер подущав, і починало мести, настрій швидко піднявся. Уїт, уїт, підганяв собак Нансен, уїт пірі. Цим іменем він називав рудого вожака. Собака шкірився на рябого, який зозло намагався схопити його за хвіст, мерто трохи зносило, і ескімо скричав Гаук, гаук. Тоді звертав трохи в лівий бік. А коли треба було звернути праворуч, Нансен розкотисто застерігав «Рррррр», а вітер дужчав і дужчав. Коземок спершу бив по ногах, тоді сягнув за коліна, і Булат відчув, що збочує. Жак Антуан більше не відставав. Матрос озирнувся і побачив тільки француза та Раймона, який стомлено сапав у вкрите паморозю клоччя бороди рештувалки огортав поземок, тільки в ряди годи з нього виринали чиїсь плечі або вперто нахилена голова. Хто ж іде за Раймоном? спробував згадати Булат, але пам'ять зраджувала. Він знову глянув на собак. Видно було тільки двох задніх. Нансен дедалі частіше кричав «Ррррр», бо собаки мимоволі відверталися від шпаркого поземку і нарту заносило в лівий бік. Починається вчорашня історія. Француз підійшов у притул майже лиже до лижі. Але ж ми не такі, кого легко залякати. Ми вже зовсім близькі до мети, правда ж? Булат кивнув. Просто не хотілося заводитись із французом, якого знов осідлювали чорти. Випередивши Нансена, він глянув на лічильник одометра і на мить підняв його велосипед на коліщатку догори. Скільки? спитав Жак Антуан. Ще ярдів з тисячу. крикнув матрос. Тепер уже доводилося кричати, бо поземок дрібно торохтів по куртках і капюшонах і тускно завивав. Матрос подивився на годинник. Обидві стрілки збіглись на цифрі три, чверть на четверту. До смеркання лишалося менше трьох годин. За годину він знову оглянув на одометр. Каюр хрипко погукував на собак. Якщо вірити лічильникові, сказав сам собі матрос, ми вже б давно мали потонути в океані. Французів щось питав, та він удав глухого і зійшов з ліжні щоб дочекатися задніх. Після Раймона їхав гладом пат, який теж викрикував щось проти вітру, наче в німому кіно, де звуків не чути, але по губах можна зрозуміти все. Колишній водій цікавився вже океан, Булат покрутив головою ще. Філя марша не дуже засмутили повідомлення. Буде ваш бар'єр, містер Матроуз? Вони йшли позаду кет, і начальник притримав його ще трохи. Їй дуже зле, хоча б уже швидше. Булат покивав героїчна жінка. Нею рухав самий ентузіазм більше нічого, докинув марш. Кет спитала, коли вони підійшли. Ще далеко? Ярдів п'ятсот. Якихось півгодини кет. Потримайтеся. На 500 ярдів мені вистачить сил. Я уявлятиму, що ми з вами вже на Криголамі.